السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد الحمد لله تنمشكر الله سبحانه وتعالى tunapoendelea kukumbushana mambo haya muhimu ya kiitikadi كتك عبادة ya somo Na jambo la kwanza kabisa ambalo Sheikh alitukumbusha ni kuwa ni sisi kuhisi neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, feva na wema tuliofanyiwa na Allah tunapojaliwa sisi kufika mwezi wa Ramadhan, tunapojaliwa tunapojaliwa sisi kuipata ibada hii tukufu ya Ramadhan. Na mwisho tulimalizia Sheikh alipokuwa akitupatia mifano tofauti tofauti ya kuonyesha wema na fedha ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamjalia mja wake katika kumwezesha kufikia na kufunga mwezi wa Ramadhan. Sheikh akatuambia kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusahilishia ibada hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa ilmu nafi' ilmu yenye manufaa ya kuweza kutimiza na kufunga ibada hii kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusahilishia sisi kuweza kufanya ibada hii na turahisishia kwa sababu wasiokuwa waislamu huona ibada hii ni ngumu mno na wakati mwingine wakakwambia poleni kwa saumu lakini Muislamu anayangoja kwa hamu, Muislamu anaenjoy kufunga, Muislamu anahisi usahali aliowekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwezeshwa kufanya ibada hii. Ndio maana Allah mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kusoma kila baada ya swala Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah nisaidie mimi kuweza kukutaja kwa wingi kukushukuru kwa wingi kukukumbuka kwa wingi na kufanya ibada zako kwa uzuri zaidi unavyotaka na ulivyoamrisha vile vile moja katika wema waliotangulia alikuwa akisema alhamdulillah alladhi aanani fasumtu shukrani zote njema ni zake yeye Allah aliyenisaidia aliyeniwezesha na kunipa nguvu nikaweza kufunga warazaqani aftartu na akaniruzuku na nikaweza kupata riziki ya kufungulia e, saumu yangu haya ni katika yale ambayo tulikumbushwa katika darasa iliyotangulia Sheikh asema wa min tilka alminan alkubra aidan na katika neema hizo kubwa minna hizo feva hizo kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia mja wake katika mwezi wa Ramadhan ni kaunu hadha ash-shahr al-karim ni kuwa mwezi huu mtukufu jaana wa nahnu walhamdu wa nahnu walhamdu walminnatu walfadlu lillah imetujia hali ya kuwa nasi na shukrani zote njema na wema wote na fadla zote ni zake yeye Allah mwezi imetushushia imetushukia hali ya kuwa tupo ala dini islam tupo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu من الله علينا بأن كنا مسلمين مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله متنعمشنا كتبا خير ذاك امتوبا مزي هو حال يكون سيسني ني واميني واسلام تنمؤمني الله سبحانه وتعالى نمتمه واك شخص wanzur ila ahli al-ardh kam hum waangalia walimwengu ni wangapi وكم الذين اصطفاهم عز وجل منهم فجعلهم مؤمنين به na ni wangapi ambao Allah amewachagua akawajalia kuwa ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala waja'alahum saimina qaimina bihadhihi alibada akawajalia kuwa ni wenye kufunga wenye kusimama mbele ya Allah na kulitekeleza ibada hii muhimu فلله الحمد من قبل ومن بعد فيل من ذلك منة الله سبحانه وتعالى علينا بالرزق ni Allah subhanahu wa ta'ala kuturzuku ni wangapi leo wanalala njaa tunamuomba Allah awarahisishie na kuwaruzuku nao pia ni wangapi leo wako katika ukamwe ni wangapi leo hawana hata maji ya kunywa lakini mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala anatupa iftari na baada ya iftari tunajienjoy na kujiburudisha na neema mbalimbali za Allah na Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sahur tunakula tunakunywa na tuna uh, tunamshukuru tuna, tuna Allah au twafaa kufaa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii fallahumma lakal hamdu ala hadhihi an-ni'am al-'azima shukrani zote njema ni zako wewe ya Allah kwa neema hizi tukufu ulizotuneemesha nazo katika mwezi wa Ramadhan vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kuwafunga mashaitani na kupunguza nguvu yao katika kuwa kuwashawishi wanadamu na kumrahisishia mwanadamu ibada ni katika neema ya Allah katika mwezi huu wa Ramadhan vile vile katika neema na min janna za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tunatarajia kutoka kwake Allah lana iyahu fi silsilatin tawilatin min al-minan al-'azimah miongoni mwa neema ambazo tunatarajia Allah atupe katika msururu nyingi tu za neema zake katika huu mwezi ni man uh, Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuweza kupata thawabu kuweza kupata ajr na kuweza kupata e, malipo ya yale yote ambayo tunafanya hakuna chochote ambacho kwamba kinaenda bure wallahi hata unaposema hata unaposoma aya moja katika kitabu cha Allah ukasema alhamdulillah rabbil alamin una thawabu zako ambazo hakuna ajuaye kiwango chake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jambo la kwanza alilotukumbusha Sheikh ni kuwa muslamu kuhisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempatia neema kubwa kumjalia kufika katika mwezi wa Ramadhan na neema zingine nyingi ambazo kwamba ameweza kututajia biidhnillah tabaraka wa ta'ala katika darasa itakayofuata tutaanza almas'ala athaniya jambo la pili muhimu ya kiakida kukumbuka wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kati ya mambo tisa ambayo insha Allah ta'ala tutayapitia wajazakumullahu khaira wa sawm mubarak wa taqabbal Allah minna wa minkum منكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله